بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qiyomat kunida bo'ladigan hisob kitobning ba'zi bir ko'rinishlarini o'qishda davom etamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Al-mukaffiruna humul muqilluna yawmal qiyamah. Ya'ni dunyo hayotida qo'lida moli dunyosi, davlati ko'p bo'lgan odamlar qiyomat kunida muqillun, ozlardan bo'ladi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, kambag'al odam bilan boy odamni qiyomatdagi tutgan manzilati bir xil bo'lmaydi. Puldor odamlar, moldor odamlarning darajasi pastroq bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, faqat Alloh taolo bergan boylikdan, yaxshilikdan Allohning roziligi yo'lida o'ng qo'li bilan ham, chop qo'li bilan ham oldiga ham, orqasiga ham tinimsiz Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflaganlar bundan mustasno dedi. Ya'ni Alloh taolo bir bandaga davlatni bergan bo'lsa, shu bergan davlat bilan oxiratni sotib olmaydigan bo'lsa, oxiratga sarflamaydigan bo'lsa, boylarning darajasi qiyomatda pastroq bo'ladi. Qur'on bizga ana shu qiyomat kunida do'zax ahlidan bo'lgan ba'zi bir kishilarning o'rtasida bo'ladigan talashuv, husumatni bayon qiladi. استعذ بالله ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين dunyoda inson biror bir ziyonga yoki bir musibatga kirib qolsa albatta mana shu kirib qolgan qiyin ahvolini agar kimnidir ko'rsatmasi bilan qilib kirib qolgan bo'lsa shuni malomat qiladi seni aytganingni qilmaganimda sen bo'lmaganingda sen bilan bormaganimda shuni ikkinchi tomon aytadi men seni majbur qilmadimu deydi qiyomat kunida do'zaxga tushadigan ikki toifadan bir biri bilan husumatlashadi kim bular bittasi mustazafin bo'lgan dunyoda erteganlar ikkinchilari qo'lida mansab bo'lgan puli bo'lgan odamlarga ta'sir o'tkazish imkoniyati bo'lib turib odamlarni zalolatga yetaklaganlar ey muhammad agar siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kunida Parvardigor huzurida turg'izib qo'yilib, bir-birlariga gap qaytarayotganlarni ko'rsangiz edi. O'shanda bechora sanalgan, ya'ni ergashuvchi bo'lgan kimsalar mutakabbir kimsalarga, peshvolarga agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar shak shubhasiz mo'min bo'lar edik. Senlar bizni aytishgansan. Dunyo hayotida qo'lida katta imkoniyat bor odamlar bo'ladi. qo'lida bir televideniya deysizmi qo'lida dunyosi bor deysizmi juda bir katta imkoniyati bor odamlar bo'ladi insonlarga fasod fikrlarni tarqatadi faxshni tarqatadi zalolatni tashviqot qiladi ma'siyat bo'lgan yo'llarda juda chiroyli nomlar bilan juda chiroyli bir qog'ozlar bilan o'rab chiroyli qilib ko'rsatadi madaniyat deb olib keladi asli u madaniyat emas najosat bo'ladi ayollarni gul deb qaraydi mana g'arbni tashviqotchilari Gul nima? Gul ochilib yashnagan paytda odamlarga uni taqdim qilish kerak. Ayol kishi gul deydi, ko'rsatish kerak. Ayol kishi san'at deydi. Bizga ham shu fikrlarni olib kirib kelyaptiki, san'at qilib ko'rsatyapti. Islomda ayol kishi erkak kishini nomusi deb qaraladi. Erkak kishi o'zini nomusini qanday ehtiyot qilishligi kerak bo'lsa, ayolini ham shunday ehtiyot qilishlik kerak. Lekin ertayu kech bo'layotgan tashviqotlardan mana bu moda bunday qilsa bir zamonaviy bo'ladi, bunday qilsa yaxshi bo'ladi deb o'sha narsaga odamlar o'zlari bilmagan holda erchib ketadi. Qiyomatda mana shu erchiganlar senlar mana shunaqa qilib bizni boshimizni gangitmaganingda erchimas edik, biz mo'minlar bilan bo'lardik deydi. Agar fitnalarni fitnalantirib bizni faxsh tomonga burmaganinglarda, tashviqotlar bo'lmaganda, bizlarga noto'g'ri yo'lda taqdim qilinmaganida noto'g'ri falsafalarni taqdim qilmaganinglarda biz to'g'ri yo'lda bo'ladik deb malomat qilishgan paytda endi mutakabbir bo'lgan shularni yetalagan peshvolari o'zlarini oxlab aytadiki ular aytadi mutakabbir kimsalar bechora sanalgan kimsalarga qarab sizlarga hidoyat kelgandan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi? Yo'q, o'zlaringiz jinoyat qiluvchi bo'ldingiz. Biz sizlarni bo'g'ib yetalaganimiz yo'q. Ha, to'g'ri yo'l. Agar ertaga kech sizlarni bu yoqqa targ'ib qilgan bo'lsak, Allohning to'g'ri bandalari ham bo'lgan u. Ana shunday zamonda yashab, taqvoda ibodatda yashagan kishilar ham bo'lgan u. Nimaga ularda qilib olmadinglar o'zingizlar? O'zingizlarga malomat qilinglar deydi. Demak, bu atrofda bo'layotgan fisq fujur bizni chiroyli qilib ko'rsatyapti, shu narsani ergashinglar deyapti, hech kim bo'ynimizdan tortmaydi. Hatto shayton alayhillani qiyomat kunida hisob-kitob bo'lib, dozoq ila dozoqqa, jannat ila jannatga kirib ketgandan keyin dozoqda iblis Ibrohim surasida keladi bu qissa. Inshaalloh o'qiymiz uni ham. O'tdan bo'lgan minbarga chiqib turib, va'z o'qiydi jahannam ahliga. Va ma kana li alaykum min sulton. Meni sizlar ustingizda qo'yganchiligim yo'q edi. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Men faqat da'vat qilib qo'ydim, sizlar ergashdinglar. Fala talumuni va lumu afusakum. Men ham alomatini deydi molmiding deganida bu desa ketaverasanmi degan. Har bitta odamga aqlni nimaga bergan? Idrokni nimaga bergan? Va qala allazina bal makru al-layli wan-nahar iz ta'murunana an nakfura billahi lahu andada. Endi beshoralar javob beryapti. Bu holat agar hayolinglar chaqilib kelmayotgan bo'lsa, qiyomat kunida jahannamga tushadigan odamlar ikkiga bo'linib olib urushayotgan holati. Bechora sanalgan kimsalar esa mutavakkil kimsalarga yo'q, kechayu kunduz qilgan makr hiylalaringiz bilan mo'min bo'lishdan to'sgan edingiz. O'shanda sizlar o'z makr hiylalaringiz bilan bizlarni Allohga kofir bo'lishga va u zotga o'zgalarni teng qilishlikka, sherik keltirishlikka zo'rlar edingiz. Kinoda, ashulada, kiyim kechada, ko'cha-ko'yda, reklamada, modada ertamandan kechgacha biz ustimizdan makr qiluvdinglar, topolmagan qoldi yo'limizni deydi. Birodarlar, ollohni zikri bo'ladigan mana shuni ilm majlisiga kelasiz, o'zingizni dazmollab turasiz. Bobosam hayot g'ijimlar chiqarib yuboryapti. Endi mana shu zikrni eshitmayotgan odamlarni ahvoli nima bo'lyapti ekan? Ha, bizlar sizlarga ergashgan edik. Sababi sizlar ertayu kech makr hiylalar bilan bizni to'g'ri yo'ldan ko'rishdan to'sardingiz. Mansab yoki mol uchun yoki biror bir dunyo matohiga yetishlik uchun. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida ular ya'ni peshvolar ham ergashganlar ham ichlarida nadomat qiladilar va biz kofir bo'lgan kimsalarni bo'yinlariga kishanlar soldik ularga faqat o'zlari hayoti dunyoda qilib o'tgan qilmishiga yarasha jazo berdik qiyomat kuni bo'ladigan hisob kitobda qonun qoidalari bor mabodiy ususlari bor. Mana shu qoidalarning birinchisi adolat. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo qilcha hech kimga zulm qilmaydi. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha va tuwaffa kullu nafsin ma amilat va hum la yuzlamun. Har bir jon faqat o'zini o'ylab himoya qilib qoladigan va har bir jon qilgan amalining mukofotini to'la oladigan hamda ularga zulm qilinmagan qilinmaydigan kunni eslang. Ertaga keladi bu kun. Luqmon Hakim o'zini o'g'liga nasihat qilib aytar ekan: "Ey o'g'ilcham, shak shubha yo'qki, agar hardal o'simligining urug'idek bir zarra yoki bir yaxshi yomonlik qilinsa, bir zarra yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas u amal biron xarsang tosh ichida yo osmonlarda yoki yer ostida bo'lsa, Alloh o'shini keltirur zarracha yaxshilik qilsanglar, agar bu yaxshilik tosh ichiga kirib ketgan bo'lsa ham, osmonga chiqib ketgan bo'lsa ham, yerga kirib ketgan bo'lsa ham Alloh taolo olib kelib hisob kitob qiladi bu narsani. Esimizdan chiqmasin. Birovni dilini ochib qo'yapsizmi? Bu ham bitta zarra. Birovga tabassum qilib qarab qo'yapsizmi? Bu ham bitta zarra. Yuring namoz o'qigani dedingizmi? Bu ham bitta zarra. O'qiysan endi, qo'y endi dedingiz. Bu ham zarra. To'planadi birodarlar. Innalloha la yazlimu misqola zarra. Alloh taolo shubhasiz birovga zarra vaznicha zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik bo'lsa, uni bir necha barobar qilib Alloh ziyoda qilib berar. Allohning karimligini ko'ringlar birodarlar. Zulm qilsang, gunoh qilsang, gunohingga yarasha jazolasan. Agar yetti yaxshilik qilib qo'ysang, ko'paytirib beraman dedi. Mana keyingi oyatga quloq solamizda Alloh taolo insonlar ustida qanday bir adolat bilan hukm qilishligini bir tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al jannata wa la yuzlamuna naqira. Mana naqira degan so'zni qarab chiqamiz. Naqir degani xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, kimda kim mu'min bo'lgan holida yaxshi amallardan qilsa, ana o'sha kishilar jannatga kirurlar va ularga naqir chalik ham zulm qilmaymiz deydi Alloh. Naqir nima edi? Mana hammalar xurmo yegansizlar. Danaga chiqadi, danagining ustida nafis pardasi bo'ladi, plyonka. Shu plyonkani olib qarasangiz, chiziqlari bor. Shu chiziqda bittasini tolsangiz sug'uriladi. Ana shu chiziqdagi, ana shu mayda pardadagi chiziq naqir deyilar ekan. Ya'ni xurmo danasini danagini qancha vazni bor? Ustidagi pardasini qancha vazni bor? Ya'ni uning ichidagi kichkina chiziqda qancha vazni bor? Alloh taolo mana shuncha ham zulm qilmayman sizlarga deydi. Qiyomat kunida Alloh taolo mukammal adolat bilan hukm qiladi. Faman ya'mal misqola zarratin khayran yara va man ya'mal misqola zarratin sharran yara. Avvalgi suhbatlarimizda aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga bir tilamchi tilanib keldi. Oysha onamiz uydan hech narsa topolmadi, bir dona olib chiqib berdi. Bir dona, shingilmas. Ya'ni biz men sinmaymiz nima endi lekin zarracha yaxshilikni ham zarracha yomonlikni ham hisobi borligi iymon keltirgan kishilar bir dona zunda olib chiqib berdi haligi tilanib kelgan odam haligi zunda olib turib qarab ha bu dedi nubuvat uyidan shumi dedi men shu uylarni dedi deganda oysha onamiz aytdiki axir eshitmaganmisan bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa o'shani ko'rur zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur degan. Bilasanmi qancha zarra bor bunda deydi. Biz gunoh deganda shu katta katta bo'lgan ishlarni gunoh deb tushunamiz. Birovni pulini yeb ketsangiz, birovni burnini ursangiz, birovni bir haqorat qilsangiz gunoh deysiz. Ungacha bo'lganlarichi? Farzandlar otasi oq qildim demaguncha oq bo'ldim deb o'ylamaydi hech kim. Bizni xalq yaxshilab bilib qo'yinglar yoshlar. Hech qachon bilmadim endi bir ichkir holatlarda oq qildim devormasa, bizni o'zbek xalqimiz hech qachon bolasini oq qildim demaydi. Vallohu alam. Lekin dilini og'rib qolganligi oq bo'lganligingizga kifoya qiladi. Bilamizmi shu narsani? Birinchi qoida adolat. Qiyomat kungi hisob kitobning qoidasi adolat. Ikkinchisi bir odamning gunohiga ikkinchi odam javobgar bo'lmaydi. sayunabbiukum bima kuntum tafihi taxtalifun. Har bir jonning qilgan gunohi faqat o'z ziyoniga bo'lur. Hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'zga jonning yukini, ya'ni gunohini ko'tarmas. Keyin Parvardigoringizga qaytishingiz bor, bas u sizlarga ixtilof qilib o'tgan narsalaringizni xabarni berur. Meni bo'ynimga qilaver deydi. Men javob. Gunoh meni bo'ynimga qilaver deydi. Seni bo'yningga bo'ldi, sen nima deyapti Alloh? Gunohni qildingmi? hech qachon bo'yniga ko'tarmaydi u deydi. Ota bolaga, bola otaga, er xotinga, do'st do'stga gunohni ko'tara olmaydi. Esimizdan chiqmasin. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi va man dalla fa innama yadhillu alayha va la taziru waziratun wizra ukhra va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Kim hidoyat yo'liga yursa, bas o'zi shu yurar. Kim hidoyat yo'lidan ozsa, u ham o'z ziyoniga bo'lar. Alloh taolo hech kimga bir elchini yubormasdan turib baloni yoki jazoni bergan emas. Elchi deganda albatta biz payg'ambarni tushunmaylik. Bitta odam kelib turib, arag'ingni tashla dedimi, bitta elchi keldi. Bu ishingda kelsang oxiri yaxshi bo'lmaydi dedimi, bitta ogohlantiruvchi keldi. Hech kimga Alloh tomonidan ogohlantiruvchi kelmasdan turib, Alloh taoloning jazosiga tortilmaydi. Bu manhaj bir odam ikkinchi odamning gunohini ko'tara olmaydi degan manhaj Odam alayhissalomdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomgacha qancha payg'ambar kelgan bo'lsa, hammasini shariatida aytilgan narsa. Ya'ni birov birovni gunohini ko'tara olmaydi. Yoki unga Musoning va ahdiga vafodor zot bo'lgan Ibrohimning sahifalaridagi so'zlar xabari berilmaganmidi? Hech bir ko'targuvchi, ya'ni gunohkor jon o'zga jonning yukini, ya'ni gunohini ko'tarmas. Demak, hamma payg'ambar shu gapni aytib kelgan. Demak, Iso alayhisalomga ergashib degan nasroniylar ham bilib qo'ysinki, Iso alayhisalom xuddi shu gapni aytgan. birov birodi gunohini ko'tara olmaydi. Endi birov birodi gunohini ko'tarmasligiga Alloh taolo ba'zi bir kishilarni mustasno qilgan. Ya'ni shunday odamlar borki, boshqalarning gunohini ko'taradi. Kimlar bular? Va la yahmilunna asqalahum va asqalan ma asqalihim va la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Albatta ular o'zlarining yuk gunohlarini ham u yuklar bilan birga boshqalarning yuklarini ham gunohlarini qiyomatda ko'tarur. Qiyomat kunida o'zlari to'qib olgan yolg'onlar to'g'risida so'ralur. Kim endi ular? awzarahum kamilatan yawmal qiyama va min awzaril ladina Ular bu yolg'on so'zlarni boshqa odamlarni yo'ldan ozdirish uchun va oqibatda qiyomat kunida o'zlarining barcha gunohlariga hamda o'zlari jaholat bilan yo'ldan ozilgan kimsalarning gunohlaridan ham bir qismiga javobgar bo'lur. payg'ambarlarni qissalariga quloq solgan bo'lsak, Qobil bilan Hobil qissasida Qobil ukasi Hobilni o'ldirdi. Va zulman odam o'ldirildi. Birinchi marta qotillik bo'ldi. Qiyomatgacha zulman bir odam ikkinchi odamni o'ldirar ekan, mana shu gunohdan sodir bo'lgan gunohdan bir ulush Qobilga borib turadi. kim yomon ishni sunnat qilib qoldirib ketgan bo'lsa, odamlarga kashf qilib, yangilik qilib olib chiqib tashlasa, odamlar aytsa shu odamlarni qilgan gunohidan shu gunohni paydo qilganga ham ulush boradi. Biz shunaqa bir yomon ishlarni targ'ib qilyapmizmi, qilmayapmizmi? O'zimizga savol beraylik-da. Bir odam yaxshilikni tashviqot qilib boshlagan bo'lsa, odamlar shu yaxshilikni orqasidan erchib, savob hosil qilsa, savobidan boradi. Qo'lida da'vati bor akalarimiz yaxshilab eshitib turinglar. Isrofgarchilikni kim o'ylab topyapti? Boylar. Uning orqasidan kim yetishayapti? Kambag'allar. O'sha boy qilib bergan latta puttasini, temir tesagini qilib olmay qolgan paytda kambag'al ota qizini haydab o'rayotganda uylar buzilib, fasod tarqayotganligi kim orqali bo'lyapti? Shuning uchun qo'lida davlati bor odamlar birinchi mana darsimizda aytdik, yaxshilikni qilib qolinglar bo'lmasa qiyomatda darajalar past bo'ladi dedik. Xotinlar qiladi bu narsani esimizdan chiqmasin. Erkak kishi osongina o'tkazib qo'yishni xohlaydi marosimini, yengil qilib. Lekin xotinlar bunga ko'nmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan, "Ya Rasululloh, siz o'tib ketganingizdan keyin bizga yerni tagi yaxshimi, yerni usti yaxshimi?" deishgan. Rasul aytganlarki, agar podshohinglar odil bo'lsa, boylaringlar saxiy bo'lsa, ishlaringlarni maslahat bilan qilsanglar, erkaklar, sizlarga yer deb yaxshi degan. Agar podshohlaringlar zolim bo'lsa, boylaringlar baxil bo'lsa, ishlaringlarni xotinlar bilan maslahat qilib qoladigan bo'lsanglar, sizlarga yer yaxshi degan. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar yaxshilab bilib qo'ysin, orzu havas va hokazo. Lekin siz qilib bergan narsani nariga kambag'allik qilaman deb qiyinchilikka kiryaptimi? Demak, yomon sunnatga yo'l qo'yyapmiz Agar shuni orqasidan gunoh sodir bo'ladigan bo'lsa, bizga ham shu narsani ulush bor. Qayerdan kelyapti. Bu ma'ruzalarda eshityapmiz. Masjidga kelayotgan, xotakalarda qilayotganligini eshityapmiz. Masala eshitayotganlarda. Bu ma'dan kelib ma'dan chiqib ketyapti-ku u. Esimizdan chiqmasin birodarlar, zarra vaznchi yaxshilik bo'lsa ham, yomonlik bo'lsa ham ko'rasizlar deyaptimi? al mukassirun humul muqilluna yawmal qiyamah. Dunyosi ko'p bo'lgan kishilar qiyomatda darajasi past bo'ladi deyapti. E bir marta qilmayman shu narsani deb ko'rishini nima bo'lar ekan? qiniyman deb ko'radiki, bu hukm chiqariladigan mahkamadagi 3-qoida banda qilgan amallarini yozilgan kitob holatida ko'radi. amilat min va amilat min su anna baynaha va baynahu amadan ba'ida. Har bir jon o'zi qilgan yaxshi amallarini hozir va nozir holda ko'radigan, yomon amallarining esa olis olislarda qolib ketishni istaydigan kunni eslanglar. Alloh sizlarni o'zing o'zining azobidan ogoh qilur. Alloh bandalariga mehribondir. Alimat qaddamat va Ana o'sha kunda har bir jon o'zi hayoti dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va o'zidan keyin qoldirgan barcha narsalarni yaxshi yomon amallarni bilur. qawli va Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.